ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกอิติปิโสภะคะวาอะระหังวันจะโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวัจจะโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวาเดชะจระ สัมปันโนปัจจโตปะกวาอิติปิโสภะคะวาสุขโตปัจจโตปะกวาอิติปิโสภะคะวะโลกวิโตปัจจโตปะกวาอรหังตังสารนังกัจจามิอา รสานามามิตามาสัมพุทธังสารนังกาจจามิตามาสัมพุทธังสิรสานามามิเวจังจารณสัมปันนังสารนังกาจจามิเวจังจารณสัมปันนังสิรสานามามิสุขตังสารนังกา สุขตังศิรงธรรมามิโนกวิตังสารนัง กาจามิโนกวิตังศิรงธรรมามิอิติปิโสปะกวาอนุตตโลวาจโสปะกวาอิติ โสภะคะวะปุริตธรรมสารทิวาจะโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะสัธาเทวมโนสานังวาจะโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะปุอันโตวาจะโสภะคะวะอนุตตลังสรนังกาจามิอนุตต ลังศิรสานามามิปุริสธรรมสารติกลนังกาชามิปุริสธรรมสารติศิรสานามามิตาธาเทวมโนสานังสารนังกาชามิตาธาเทวมโนสานังศิรสานามามิพุสังสารนังกาชามิพุตังศิรสานามามิติปิโ ภะคะวาอิติปิโสปะกวาโลมากันโตอเนจลาคณปารเมจะสามปานโนอิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวา เวทนาคันโตอเนจลาคณปารเมจะสามปานโนอิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาสัญญากันโตอเนจลาคณปารเม เมจจสัมปันโนอิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาสังขารขันโตอเมจลากนปารเมจสามปันโนอิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาเวียญาณขันโตอเมจลากนปารเมจสามปันโนอิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาปะโนเวจักคาว วารจาตุมหาลาชิกาตาวเทมสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาเตโชจักขวารจาตุมหาลาชิกาตาวเทมสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาวายโยจักขวารจาตุมหา นาจิกาสาวเดงสาธาตุสัมมาทิยาณสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาอาโปจากวาระจาตุมหาลายิกาสาวเดงสาธาตุสัมมาทิยาณสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาอากาสาจากวาระจาตุมหาลายิกาสาว ิงขาตาสุตามาทิยานาตามปานโนอิติปิโสภะคะวายามาตาสุตามาทิยานาตามปานโนอิติปิโสภะคะวาสุติตาตาสุตามาทิยานาตามปานโนอิติปิโสภะคะวาเนมานาติยาสุตามาทิยานาตามปานโนอิติปิโสภะคะวากามาวจรตาสุตามา ธิยานสัมปันโนอิติปิโสปะควา โลปาวจรธาตุสัมมาทิฏานสัมปันโนอิติปิโสปะควาปะธรรมจานธาตุสัมมาทิฏานสัมปันโนอิติปิโสปะควาตุติยจานธาตุสัมมาทิฏานสัมปันโนอิติปิโสปะควาตติยจานธาตุสัมมาทิฏานสัมปันโน อิทิปิโสภะควาจตุทะกานาธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโน อิทิปิโสภะควาปัญจมกานาธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโน อิทิปิโสภะควาอากาสานัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอโลปาวจรธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโน อิทิปิโสภะควาเว มญาณานญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะโลปาวจรธาตุสัมมาทิญาณสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาอาจิมสัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะโลปาวจรธาตุสัมมาทิญาณสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาโสตาปฏิมาคาธาตุสัมมาทิญา ตสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาักิทาตาปฏิมาคาชาตุสัมมาทิฏฐานสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา อนาคาปฏิมาคาชาตุสัมมาทิฏฐานสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาอรหันตปฏิมาคาชาตุสัมมาทิฏฐานสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาโสตาอรหันตปฏิภาลตาตุสั มมาทิยานะสามปานนอิติปิโสภะคะวา สกิตาคาอรหันตปฏิภาลธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวะอนาคามิอรหันตปฏิภาลธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนตลาธรรมาอิติปิโสภะคะวาอาญาวเจวังโพธังสารนังกาชามิธามโพธิปันจริสโลกุตลาธรรมานโม พุทธายนโมธรรมายนโมสังฆายปัญจพุทธานามานิหังอาปามาโจมาเกมาสังอังโคสังเวทาโุกายาปาอุปาสัญจุสเหปาสายาโสโสชาสาอาอาอาอานิเตชาสุเนมาโพจามนาวิเบอาสังวิสุโนปุตาภุคาอิสว วาสุสุภวา กุศลธรรมาเจติวิอาทิิตโตภะคะวาอรหังอาอายาวเจวังโพธังสารนังกาจามิตาโพธิปันจยิตโลธรรมากุศลธรรมานรมตวิวังโกอิทิตัมมาธรรมโพธสุขลานอยาวเจวังโพธังสารนังกาจามิตาตุมหาตาจิกาอิตโล กุตลาธรรมายิสิเวชาจารณสามปานโนโอคูยาวตาวเดงสาอิตาโลกุตลาธรรมานันทรันจตุกตโตโลกวิโทมหาเอโอยาวเทวังโพตังจารณังกาชามิยามาอิตาโลกุตลาธรรมาภามาสาตาปันจตาตาตาปารมีอนุตโลยมาค กาวเจวังโพตังสารนานการชามิตุสิตาอิสโลกุสลาธรรมาปุยาปานาสุริตธรรมสารติยาวเจวังโพตังสารนานการชามิเมมานรติสโลกุสลาธรรมาเหตุปวตาตาเทวมโนสานังตาชายาวเจวังโพตังสารนานการชามิปรณี เมตายิตโรกุตลาธรรมาสังการาการโตโตกังอเนจังอนาตาโลปาการโตปุธาปาปาญาวเจวังปุธังสารนังกาชานิปามาอิตโลกุตลาธรรมานาจิปัญจยาวินาปัญจะภะควตาญาวเน พานังสารนังกาชามินโมโพธาสนโมธรมาสนโมสังตาสปพตินาโลกลากลกนา เอเตนะสจเจนะสุวาติหนตุมุโลมุโลมุโลสวาหายนโมโพธาสนโมธรมาสนโมสังกาสเวสิเวสิเวสิเวสิเวสิเกสิเกสิเกสิวาสิวาสิยามาโตสวาติห ตุโลหุโลสวาหายเย็นตาสาวัง มหาเย็นตาสาวังพระมาสาวังมหาพระ มสาวังจางกวาติสาวังมหาจางกวาติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุเนสาวังมหามุเนสาวังสาปุริสาวังมหาสาปุริสาวังพุทธสาวังปัจเจกโพตสาวังอรหันตสาวังสาปเสติวิชาสลานังสาวังสาปโร กาอิริยานังสาวังเอเตนะตาเจนะสุวาติโหตุสาวังกุณังวัจปะลังเตจังวิริยังเสติกามังเนภานังโมคังคุยมกังทานเสตังปัญญาเนคังปุญญังภาพยังตาปังโสตา สิริโอปังสุเวสติเสนางเอเตนะตาเจนะสุวาติหอนตุหุโลหุโลหุโลสวาหายนะโมโพธาสตุขังอเนจังอนาตาโลปาการัอเวทนาการัอสัญญาการัอสังขาราการตอเวิญญาณาการัอนโมอิติปิโสปะคะวานโมโพธาสตุขังอเนจังอนาตาโลปา าคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขาราการโตวิญญาณาการโตนโมสวาคาโตปะกวตาธรรมโมนโมธรรมาจตุขันอเนจังอนาจารุปาคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขาราการโตวิญญาณาการโตนโมสวาคาโตปะกวตาธรรมโมนโมธรรม มมาสตุกังอเนจังอนาตาโลปาการทอเวทนาการทอสัญญาการทอสังขาราการทอวิญญาณาการทอนโมสุปฏิปันโนปะคะวะทอสาวกสังโฆนโมสังฆาสตุกังอเนจังอนาตาโลปาการทอเวทนาการทอสัญญาการทอสังขาราการทอวิญญาณาการทอนโม โมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวาปะริสังนโมโพธายะมาอาอูตุกังอนิจังอนาตายาวาตาสาหายโยโมนาอุอามาตุกังอนิจังอนาตาอุอามาอวันตานโมโพธายะนาอากาตินิสรณาอาราปังกุตังมาอาอูตุกังอนิจัง អនាតា